علاه انه لقد فاز المتقون ايها المؤمنون عباد الله سوره من القران الكريم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جملة واحدة تشيعها سبعون ألف ملك قد سدوا الأفق هذه الصورة عباد الله نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاً ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على ناقته حتى كادت ناقته تتكسر عظامه من ثقلها إنها سورة الأنعام ndugu zangu katika imani na kuhusieni awali ya yote nami naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu iko sura miongoni mwa sura za Qur'ani ameteremshiwa mtume sallallahu alayhi wasallam sura hii imekuja jumlatan wahida imekuja ni sura nzima kamili ameteremshiwa mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa ni usiku akiwa amempanda mnyama wake akitembea akiwa safarini lakini sura hii ameteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni kamili na sura hii imekuja ikisindikizwa na malaika elfu sabini kwa mujibu wa aqwali za baadhi almufassirin sura hii alipoteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa juu ya mnyama wake kwa uzito wa sura hii mkandamizo aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mnyama anakaribia kukaa chini kwa uzito aliokuwa nao juu ya mnyama ule mtume sallallahu alaihi wasallam hii sura tukufu ndugu zangu ni suratul an'am sura hii imekuja ni sura ambayo tuakidul aqidata sahiha imekuja ikitilia mkazo na ikiweka misingi ya masala ya aqida masala ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika ibada bali sura hii imekuja tarbitul mujtama ikiufungamanisha mujtama' wa Kiislamu na sheria zote za Uislamu ya kwamba awe mkusudiwa ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwisho mwa sura hii suratul an'am aya tatu za mwisho mwisho aya ya mia moja na hamsini na moja mpaka mia moja na hamsini na tatu Allah subhanahu wa ta'ala anawahusia waislam anawahusia wanadamu biashri wasaya anawahusia mambo kumi mambo ambayo lau kama watu watayaishi mambo haya tuaddu dusturan lilhayati linsaniyati alkamila wasia hizi anazotuhusia Allah subhanahu wa ta'ala ukizizingatia na kama utaziishi wasia hizi ni mwongozo wa maisha ya mwanadamu katika maisha haya dunia mwongozo ambao umekamilika tadhmanu lahumul hayata saida ni mwongozo ambao unatoa dhamana ya watu kuishi maisha yaliyokuwa mazuri maisha yenye kumridhisha Allah lakini maisha ya amani na salama katika dunia naishu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 قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون aya hizi tatu ndugu zangu katika iman Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ardhaha nasema man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allati alayha khatamuhu falyaqra hadhihi alayat thalath yoyote mwenye kutaka kutazama wasia wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wasia ambao mtume amehusia umma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Mas'ud anasema na azirejee azisome aya hizi tatu za mwisho mwisho kabisa kuanzia aya mia moja na hamsini na moja mpaka mia moja na hamsini na tatu katika surati al-An'am walihadha ibadallah kwa uzito wa wasia uliomo katika aya hizi tatu ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam kana yubayi'u ashabahu alaiha wa ala al-iltizami biha Mtume alayhi salatu wassalam ilikuwa anachukua bai'a bai'a ni kiapo kwa masahaba wake kulazimiana na wasia uliomo katika aya hizi si hivyo tu bali mtume sallallahu alaihi wasallam kana yuahidu alwufud allati taati wale wajumbe watu waliokuwa wakija kutoka maeneo mbalimbali nje ya maka wanapokuja kutangaza Uislamu wao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo akiyatilia mkazo akiyahusia watu washikamane nayo ni wasia hizi zilizopo katika aya hizi tatu katika surati al-an'am ikhwata al-iman amma al-wasiyatu wasia wa kwanza katika aya hizi tulizozisoma alwasiyatu bitauhidil khalis Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia kumkusudia na kumpwekesha yeye peke yake katika aina zote za ibada wattahdhiru min ashirk na kujiweka mbali na swala la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wasia wa kumpekesha Allah subhana? Kwa sababu usalama wa dini ya mtu, usalama wa imani ya mtu ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Falmu'minu sadiq walmu'minu alkhalis, Muislamu wa kweli na mumini wa kweli ni yule ambaye amejiweka mbali na ushirikina ni yule ambaye amejiweka mbali na aina zote za shirki saghirihi wa kabirihi sawa sawa ni shirki ndogo au ni shirki kubwa muumini wa kweli ni yule ambaye anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada aina zote za ibada na miongoni mwa ibada ambazo wengi wameteleza wengi wameingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ibadatu du'a wa ibadatu nadhri wa ibadatu dhabh miongoni mwa ibada ambazo wengi katika waislamu hawaelewi kama ni ibada lil asaf bali wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi kupita milango hii ni swala zima la dua ni wengi katika waislamu leo hii badala ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala wanawaomba watu wanawaomba wafu ni wangapi wangapi katika waislamu tunawaona wanakwenda kuomba katika makaburi yad'una al-amwat wanawaomba wafu ambao hawasikii na wala hawana habari na hicho wanachoombwa wala usamiu mastajabu lahum hata kama wangesikia hawana uwezo wa kuwajibu na kuwasaidia chochote nadhiri wako wengi katika waislamu wanakwenda kuweka nadhiri kwa ajili ya mizimu kwa ajili ya wazee wao kwa ajili ya watu wanaoitakidiwa kuwa ni masharifu wanasahau kwamba nadhiri ni ibada ambayo inatakiwa kusudiwe kwayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ibadatu dhabh ibada ya kuchinja ni wengi katika waislamu wanachinja kwa ajili ya mizimu wanachinja kwa ajili ya majini wanachinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa watu ambao wamekwisha kufa lakini mtu anaweza kuwa anafanya haya na anaswali na nafsi ni murtah kabisa anaona yuko salama madamu anaswali sheitani amempambia kwamba madamu wewe unaswali hauna shaka mambo yako ni mazuri ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min alkhasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin maneno haya anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tumekufunulia we Muhammad na ujumbe kama huu tumewapa mitume waliokuwa kabla yako lau utamshirikisha Allah yatabatilika matendo yako Vipi we unaswali lakini unaelekea makaburi? Unaswali unachinja kwa ajili ya majini na mashayatin, unaswali unachinja kwa ajili ya kujikurubisha katika makaburi, alafu unakuwa na salama na amani kwamba una salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a hadhihi alwasiyatu alula huu ndio wasia wa kwanza Allah anatuhusia katika aya hizi alla tushriku bihi shay'a amma alwasiyatu thaniya falwasiyatu bibirri alwalidain wasia wa pili katika aya hizi tulizozisoma ni wasia wa kuwatendea wema wazazi wawili ni wasia wa kujua haki za wazazi wawili bil walidaini ihsana na kwa uzito wa haki hii ndugu zangu katika iman Allah jalla wa ala amekutanisha haki hii na haki yake baada ya kutaja haki yake alla tushiriku bihi shay'a fa'atafa 'alayha haqqul walidain bil walidaini ihsana na wazazi wawili muwafanyie wema ndugu zangu katika iman a'zamu shay'in يواجه الآباء والأمهات في زماننا هذا عقوق الأولاد katika mambo ambayo katika maisha yetu tunayoyaishi hivi sasa wazazi wanapata tabu wazazi wanalia ni swala la uququl walidain kuwatelekeza kuwabeza kutokuwajali na kuwapuuza wazazi wawili ndugu zangu katika iman walihadha kanat kanat uqubatul uquq imekuwa adhabu ya mtu kuwatesa na kuwadhalilisha na kutokuwajali wazazi wake wawili inakuwa kwanza hapa duniani kabla ya akhira leo hii wako watu wengi wanaonekana wanaishi katika hali ya matatizo wengine wamepatwa na mambo ambayo ni mazito katika maisha yao mambo yao hayanyoki lakini wallahi ukifuatilia unakuta ni kwa sababu tu amewatelekeza wazazi wake Sio kila anayepata tabu katika maisha ni kwa sababu tu kwamba amekadiriwa, la mengine ni jazaa, ni malipo Allah anamlipa hapa hapa duniani kwa sababu ya kuwapuuza na kuwadhalilisha wazazi wake wawili. Ridha Allah fi ridha alwalidain, radhi za Allah subhanahu zimefungamana na radhi za wazazi wawili na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala zinafungamana na hasira za wazazi wawili ukizitaka radhi za Allah subhana shikamana na wazazi wako kama bado Allah amekujalia wako hai jinyenyekeze kwa wazazi wako dhalilika kwa wazazi wako utazipata radhi radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman aliulizwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayu dhambi a'zam ya rasulallah ni dhambi gani iliyokuwa kubwa sana kuliko madhambi mengine akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akataja shirki akataja na swala la kuwatelekeza wazazi wawili amma alwasiyatu thalitha wasia watatu ambao tunaupata katika aya tulizozisoma fahiya alwasiya bitahrimi qatl alawlad bisababi alfaqr ni wasia wa kuharamishiwa sala la kuwaua watoto kwa sababu ya umaskini na ufakiri Allah jalla wala anasema wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya kuogopea umaskini kwa sababu ya kuogopea ufakiri Allah jalla waala ameahidi kwamba amedhamini riziki yako na riziki ya mwanao nahnu narzukukum sisi tunakuruzukuni nyinyi wa iyahum na wao hao ambao mnawaua kwa sababu ya kuogopea umaskini falyahdhari ladhina yusqituna alajinna wachukue tahadhari na adhabu za Allah subhana wale ambao wanaporomosha mimba dada zetu na mama zetu ambao wanaporomosha mimba kwa sababu ya kutazama kwamba maisha ni magumu nitawalisha nini hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala bali wachukue tahadhari alladhina yuhaddiduna an-nasla khashyatan min al-faqr wale ambao wanapanga uzazi kwa sababu ya kuogopa ufakiri uislam umeweka taratibu nzuri za kunyonyesha za kuzaa lakini swala la kuzuia kuzaa kwa sababu ya ufakiri hii siyo katika mila na, na maelekezo ya Uislamu wala taktulu auladakum min imlaq wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya kuogopea ufakiri nahnu narzukukum wa iyahum sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao vile vile riziki yao iko mikononi mwetu yani Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah alwasiyatu rabi'a wasia wanne anaotuhusia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi annahyu an iqtirabi alfawahish Allah jalla wa ala anatukataza makatazo yaliyokuwa mazito kabisa ya kuyakurubia machafu akasema Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala msiyakurubie machafu ya zinaa wala msiyakurubie tazama Allah subhanahu wa ta'ala katika kukataza jambo la fahisha amekataza kukurubia amezikataza asbabu zinazomkurubisha mtu katika zinaa fatabarruj wal ikhtilat bilajnabiyat khalwatu bil ajnabiyat wa itlaqul basar kullu dhalika min iqtirabi al miongoni mwa mambo yanazingatiwa ni kuikurubia zinaa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu wala msikurubie ni pamoja na tabarrujun nisaa tabia iliyopo leo hii kwa kina mama dada zetu mama zetu mabinti zetu kutembea uchi wanavaa mavazi yenye kushawishi na kudhihirisha fitna mavazi yenye kubana mavazi yenye kuonyesha maungo yao wazi wazi lakini vile vile inazingatiwa ni katika kurubia fawahish al-ikhtilatu bil ajnabiyat tabia ya kuchanganyika mchanganyiko usiokuwa na mipaka na watu ambao si maharim zetu upande wa wanawake lakini vile vile inazingatiwa ni katika kukurubia fawahish alkhalwa swala la mtu kujiwa, kujiaminisha kijana barobaro unajiaminisha unakaa faragha na binti ma khala rajulun bimra'atin illa wa kana shaytanu thalithuhuma hawakai watu wawili mwanamke na mwanamme ila wallahi watatu wao watakuwa ni shaytan tuchukue tahadhari ndugu zangu katika imani na mambo haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia kama tulivyotangulia kusema aya hizi tatu katika surati Ali Imran ni wasaya ambazo zimebeba dini ya mtu zimebeba usalama wa akida ya mtu lakini zinadhamini maisha mazuri kama mtu atashikamana na wasia huu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara alhamdulillah والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عباد الله فاني اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه فقد فاز المتقون الوصيه الخامسه وصيه وتانو دغو زانغو كاتيكا ايمان اناو توصيا ناو الله سبحانه وتعالى كاتيكا ايه تلزوتانغوليزا كوزيسوما tahrimu qatli nafsi bighairi haqqin Allah jalla wa ala anatuhusia hali ya kututahadharisha na kuua nafsi pasina kuwa na haki za kuuawa hii nafsi akasema Allah subhanahu wa ta'ala wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq na wala msiue nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuiua nafsi ile isipokuwa katika misingi ya haq na katika misingi ya haq an-nafsu bin-nafs ni kwamba labda mtu ameua katika misingi ambayo ni ya maksudi imebainika anauawa kwa sababu na yeye ameua kisasan na anayefanya jambo hilo ni hakim sio kila mtu wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala msiwe nafsi ambayo ameharamisha Allah kuwawa isipokuwa katika misingi ya haki ndugu zangu katika imani nafsul insaniyati karima nafsi ya mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza lakini vile vile wa nafsul muslim adhima na nafsi ya muislam ni tukufu tazama mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nini kuhusiana na habari ya kuilinda nafsi anasema nini mtume sala sallam kutokana na hatari ya kuwa nafsi bila misingi ya haki la zawalu dunya la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatli mri'in muslimin mtume anasema kuondoka dunia yote ikamalizika ikaangamia ahwanu inda Allah jambo hilo lina nafuu sana mbele ya Allah min iraqati dami mri'in muslimin kuliko kumwaga damu ya mtu Muislamu kama fi hadithi Abdullah ibn Umar fi sunan ndugu zangu katika iman lakini vile vile katika swala la Uislamu kuitazama nafsi na kuilinda nafsi katika khutbatul wadaa katika hajjatul wadaa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anauaga umma amewahusia mambo ambayo lau umma wangeliyazingatia tungeliishi maisha ya raha katika jumla ya mambo amehusia mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia kullu muslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kila muislam ni haram achunge na alinde damu ya ndugu yake Muislamu ni haramu kwa Muislamu damu ya ndugu yake na heshima ya ndugu yake na mali ya ndugu yake. Lakini leo hii maisha tunayoishi ndugu zangu, inafika wakati la yadri fi fima qatal wala yadri fi fima qutil. Inafika wakati ndugu zangu katika iman anaweza mtu kuua alafu hajui kwa nini ameua, lakini hata aliyeuawa hajui kwa nini ameuawa la zawalu dunya ahwanu inda Allah la zawalu dunia kuondoka dunia ikamalizika jambo hili ni nafuu jambo hili ni afadhali mbele ya Allah min iraqati dami mri'in muslimin ibada Allah hadhihi alwasaya rabbaniya hizi wasaya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia wasaya kumi leo tumezungumza au tumekumbushana wasia hizi tano tuzichukue tuzitie katika matendo huu ndiyo mwongozo ndiyo desturi ya maisha ya Muislamu Muislamu yatakikana ndugu zangu katika iman aishi na Qur'an ijenge moyo wake ili tuweze kuwa ni watu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 إنك أنت تواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين